Septintas skirsnis. Pone, tarė šeimininkas, aš negaliu jūsų priimti. Žmogus kėlstilėjo nuo kėdės. Kaip tai? Jūs bijote, kad aš nesumokėsiu? Jei norite, galiu sumokėti iš anksto. Aš turiu pinigų, sakau jums. Ne dėl to. Tai dėl kogi? Jūs turite pinigų. Taip, tarė žmogus. Bet aš, tarė šeimininkas, aš neturiu kambario. Keleivis ramiai atsakė. Paguldykite mane arklidėje. Negaliu. Kodėl? Kodėl? Ten nėra vietos. Viskas arklių užimta. Na kągi, greit atkirto keleivis. Jei taip, duokite man kamputį ant aukšto. Glėbi šiaudų. Beje, apie tai mes pakalbėsime po pietų. Aš negaliu jums duoti pietų. Šitie žodžiai pasakyti rami, bet tvirtų tonu, ateiviui pasirodė reikšmingesnį, jis atsistojo. Štai kaip, bet aš badu mirštu. Einu nuo saulės tekėjimo. Padariau dvylika lie. Aš užmokėsiu. Aš noriu valgyti. Aš nieko neturiu, atsakė šeimininkas. Žmogus prapliupo juokais ir parodė į žydinį ir krosnis. Nieko, o čia kas? Viskas užsakyta. Kas užsakė? Tie ponai prekvežiai. Kiekgi jų? Dvylika. Bet čia valgio užteks dvidešimčiai. Jie viską užsakė ir už visko iš anksto sumokėjo. Žmogus vėl atsisėdo į savo vietą ir tarė, nepakeldamas balso. Aš esu viešbutyje, noriu valgyti ir iš čia neisiu. Tada šeimininkas pasilenkė prie jo ir tarė jam jausį tokiu tonu, kad tasai krūptelėjo. Išeikit iš čia. Keleivis tą akimirksnį sėdėjo susilenkęs ir kaustytų savo lasdos galus stūmė atgal į ugnį keletą žaryjų. Jis taiga atsigrėžė ir prasižiojo, norėdamas kažką atsakyti, bet šeimininkas įdėmiai pažiūrėjo jį ir tokiu pat tyliu balsu pridūrė – Klausykite, kam čia ušinti burną? Ar pasakyti jums, kuo jūs vardu? Jūs vadinatės Žanas Valžanas. O dabar gal jums pasakyti, kas jūs esate? Jums įėjus, aš šitą įtariau, nusinčiau berniukai Meriją ir štai ką man atsakė. Jūs mokate skaityti? Tai taręs jis padavė nepažįstamajam atskleistą raštelį, kuris ką tik buvo atlikęs kelionę iš viešbučio į Meriją ir iš Merijos į viešbutį. Žmogus pažvelgia į popierių, viešbutininkas kiek patilėjęs tarė. Aš pratęs būti su visais mandagus, prašau išeiti. Žmogus panarino galvą, pakėlė nuo grindų savo krepšį ir išėjo. Jis patraukė didžiąją gatvę, ėjo kur akis veda, slinkdamas namų pasieniais, pažemintas ir nuliūdęs, ir nė karto neatsigrėžė. Atsigręžęs atgal, jis būtų pamatęs kolbaso kryžiaus šeimininką, stovintį ant savo durų slenkščio, visų viešbučio svečių ir gatvės praeivių apsuptą, gyvai kažką pasakojantį ir jį rodantį pirštu. O iš tų žmonių žvilgsnių, pilnų nepasitikėjimo ir siaubo, būtų įspėjęs, kad jo atvykimas netrukus sujaudins visą miestą. Jis viso to nematė. Žmonės, kuriuos kas nors legia, nesigrįžta atgal. Jie per daug gerai žino, kad piktas likimas pridurmu seka juos. Šitaip jis dūlino, kiek laiko vis pirmin, kur akis veda, nežinomomis gatvėmis, užmiršęs nuovargį, kaip šitai esti nusiminimo valandą. Staigais vėl skaudžiai pajuto alkį. Naktis artėjo, jis apsižvalgė aplinkui, ar nepamatys kokio prieglopščio. Padoraus viešbučio durys prieš jį užsidarė, dabar jis ieškojo kokios prastos muklės, kokios vargingos landynės likti į čia gatvės gale įsižiebė žiburėlis. Bliškiame prie blandaus danguje įsibrėžė pušė šaka pakabinta ant geležinio verbo. Jis patraukė ten. Tai iš tikrųjų buvo smuklė, šafo gatvės smuklė. Keleivis taptelėjo valandėlę ir pro langą pažvelgė į apatinę smuklės patalpą, apšviestą nedidelės lempos pastatytos ant stalo ir skaiščios žiedinio ugnies. Tenai sėdėjo keli vyrai ir gėrė, šeimininkas šeldėsi – Pakabintas ant vašo virš ugnies vyrė geležinis puodas. Šis muklė, kuri buvo ir savotiškas viešbutis, turėjo dviejas duris. Vienos buvo į gatvę, antros į nedidelį mėšlo priverstą kiemą. Keleivis nedryso jaiti pro duris nuo gatvės. Jis įslinko į kiemą, dar staptelėjo, paskui nedrasiai suėmė klengę ir pastūmė duris. Kas ten? paklausė šeimininkas. Žmogus, kuris norėtų pavalgyti ir pernakvoti. Puiku, Čia galima pavalgyti ir pernakvoti. Jis įžengė vidun. Visi gėrusieji atsigrėžė. Lempa apšvietė jėjusi iš vienos pusės, ugnis iš kitos. Kol jis ėmėsi nuo pečių kuprinę, visi kiek laiko atidžiai jį žiūrėjo. Šeimininkas jam tarė, štai ugnis, vakarienė verda puodę, prieikite arčiau ir pasišildykite bičiulį. Jis atsisėdo prie žiedinio, ištiesė ugnį sustėrusias nuovargio iškankintas kojas – iš puodo skleido gardus kvapas. Ateivio veidas, kiek jį buvo galima įžiūrėti iš po užsmauktos antakių kepurės, įgavo neiškaus pasitenkinimo, bet draugė ir skausmo išraišką, kurią teikė žmogui papratimas kentėti. Vis dėlto ateivio profilis buvo tvirtas, energingas, bet kartu ir liūdnas. Šis veidas darė keistą dviejopą įspūdį. Iš pradžių jis atrodė nulankus, o paskui rūstus. Jo akį žiūrėjo iš pantakių kaip ugnis, iš po žagarų. Vienas iš sėdinčių prie stalo vyrų, žuvų pirklys, prieš ateidamas į šią smuklę šafo gatvėje, buvo užėjęs pas labarą, kurio arklėdėje pasistatė savo arklį. Taip atsitiko, kad jis dar tą rytą buvo matęs šį tartiną nepažįstamąjį einant keliu tarp Bradaso ir, užmiršau tos vietos pavadinimą, rodosi, kad Eskublonas. Susitikę su juotas žmogus, kuris jau tuomet atrodė nuvargęs, paprašė jį pavėžėti, bet žuvininkas tik tai smarkiau paleido arklį – Tasai žuvininkas prieš pusvalandį stovėjo draugė su kitais, kurie buvo apspitę Žakeną Labarą ir pats papasakojo kolbaso kryžiaus lankytojams apie tą nemalonų rytinį susitikimą. Nečistuodamas iš savo vietos, žuvininkas davė smuklininkui nepastebimą ženklą. Šis priejo artyn. Juodu tyliai pasišnipždėjo, o tasai žmogus tuo tarpu vėl paskendo savo mintise. Smuklininkas sugrįžo prie žėdinio, šiurkščiai uždėjo žmogą ant pėties ranką ir tarė jam, tu štai jau išeik iš čia. Nepažįstamasis atsigrėžė ir Romė atsakė. A, jūs žinote. Taip. Mane jau išvarė iš ano viešbučio. O dabar varo iš šito. O kur aš pasidėsiu? Kur tik nori. Žmogus pasėmė lasdą, kuprinę ir išėjo. Kai jis pasišalino keletas vaikėgalių, kurie jį buvo atsekę nuo pat kolbaso kryžiaus ir atrodė jo laukė, ėmė jį laidyti akmenimis. Jis piktai atsisuko ir jiems pagrasino lasdą – Vaikai šlakstė visas pusės, kaip paukščių būrys. Jis ėjo pro kalėjimą. Ties vartais kabojo geležinė grandinė sujungta su varpu. Jis paskambino. Atsidarė langelis. Ponas vartininkė, tarė jis pagarbiai nusimdamas kepurę. Būkite malonus. Įsileiskite mane ir suteikite man prieglaudą šiai nakčiai. Balsas jam atsakė. Kalėjimas nėra smuklė. Tegu jūs areštuoja, tada įleisiu. Langelis susidarė. Jis įėjo į nedidelę gatvelę, kurioje žaliavo daug sodų. Kai kurie jų buvo aptverti tik tai gyvatvorę, kas teikė gatviai linksmą išvaizdą. Tarptų sodų ir gyvatvorių jis pamatė nedidelį vieno aukšto namuką apšviestų langų. Jis pažiūrėjo pro tą langą, kaip anksčiau buvo pažvelgęs pro smuklės langą, ir pamatė didelį kalkimis baltitą kambarį, kuriame stovėjo lova su raštuota kartūninė užuolaida – lopšiais viename kampe kelios medinės kėdės ir dvivamtis šautuvas pakabintas ant sienos. Kambario viduryje stovėjo paruoštas vakariniai stalas. Varinį lempą švietė baltas turos drobė staltėse, pripilta vyno alavinė soti, žėrinti kaip sidabras ir rudą garuojantį dubenį sriubos. Prie stalo sėdėjo kokių 40 metų vyriškis linksmų nuo širdžio veidų ir šokino ant kelių mažą vaikutį. Šalia jo visa jauna moterį žendė kitą kūdikį – Juokėsi tėvas, juokėsi vaikas, motina šypsojosi. Nepažįstamasis valandėlę stovėjo susimastęs, stebėdamas šį švelnų mielą reginį. Kas jame vyko? Jis vienas tebūtų galėjęs pasakyti. Galimas daiktas jis pamanė, kad šie džiaugsmingi namai jam bus vaišingi ir kad tenai, kur tiek yra laimės, gal jisai ras truputį pagailos. Jis tyliai pasibeldė į langą, niekas neišgirdo. Pasibeldė antrą kartą – Tada išgirdo moterį sakant, vyrelį, man atrodo, lyg kažkas beldžiasi. Ne, atsakė vyras. Jis pasibeldė trečią kartą. Vyras atsistojo, paėmė lempą, priejo prie durų ir jas atidarė. Tai buvo aukšto ūgio vyriškis pusiau valstietis, pusiau amatininkas. Jis turėjo pasirišęs plačią odinę prijuostę, siekiančią kairį į petį, o iš jos ankrutinio viršum juostos, lyg iš kišenis, kyšo jo plaktukas, raudona nosinė, parakiniai ir visokie kiti daiktai. Jo galva buvo atlošta atgal, pro plačiai atsektus ir atverstus marškinius matėsi tvirtas ir buliaus baltas kaklas. Jo buvo tankų santakiai, didžiulės žandienos, pūpsančios akys, atsikišusiai į priekį apatinė žiauna, o veidė švietė nenusakoma išraiška, būdinga žmogui žinančiam, kad jis savo namuose. Atleiskite, ponė, kreipėsi jie teivis. Ar jūs negalėtumėt Aš už viską užmokėsiu. Man duoti lėkštės ribos ir kampelį nakvyniai toje pašiūrėje jūsų sode. Pasakykite, ar galėtumėt, aš užmokėsiu. Kas jūs esate? Paklausė namų šeimininkas. Žmogus atsakė, aš vykstu iš Piuji Muasono. Ėjau pėščias visą dieną. Padariau dvylika lje. Ar galėtumėt, aš užmokėsiu. Aš neatsisakyčiau duoti nakvynę geram žmogui, kuris sutinka užmokėti, atsakė sudėtis. Bet kodėl jūs neinate į viešbutį? Ten yra vietos. Tai negalimas daiktas. Dabar nei mūgė, nei turgaus diena. Ar jūs buvote pas labarą? Buvau. Na, o ką? Keleivis sumišęs atsakė. Nežinau, bet jis manęs nepriėmė. O ar buvote pas tą, kaip jį, na, šafo gatvėje? Keleivio sumišimas didėjo, jis sumurmėjo ir tas manęs nepriėmė. Valstiečio veidas reiškė nepasitikėjimą, Jis permetė akimis ateivį nuo galvos iki kojų ir staiga, lyg su kažkokiu siaubu sušuko, bet ar tik jūs nebūsite tas žmogus? Jis vėl peržvelgė nepažįstamąjį, žengtelėjo tris žingsnius atgal, pastatė lempą ant stalo ir nusikabino nuo sieno šautuvą. Tuo tarpu moteris, išgirdusi sodiečio žodžius, bet ar tik jūs nebūsite tas žmogus, atsikėlė, paėmė ant rankų abudu vaikus ir greitai neužsidengusi apnuogintos krūtinės, pasislėpė už savo vyro, įbedė siaubo kupinas sakis į ateivį ir vos girdimai sušnipždėjo, vagiesi išpera. Visą tai vyko daug greičiau, negu galima įsivaizduoti. Šeimininkas kelias akimirkas žiūrinėjo tą žmogų, panašiai kaip mes spoksome gyvatę, paskui vėl priejo prie durų ir tarė, įsineždink. Dėl dievo nors stiklą vandens paprašė keleivis. O kulkos nenori? paklausė valstietis. Paskui smarkiai užtrenkė duris ir žmogus išgirdo užstumint du sunkius klaščius. Po valandėlį susidarė langinį, laukia buvo girdėti uždedant skersinį geležies strypą. Tuo tarpu vis labiau temo, Pūtė šaltas alpių vėjas. Silpnoje gestančios dienos šviesoje viename iš sodų palei gatvę nepažįstamasis pastebėjo lyg būdą padarytą, kaip jam pasirodė iš velėnų. Jis ryštingai peršoko per medinę užtvarą ir atsidūrė sode. Priejo prie būdos. Šitie turėjo labai žemą siaurą angą ir visa buvo panašiai tas vargingas landas, kurias prie kelio susikrauna plentų darbininkai. Turbūt jis pamanė, kad tai iš tikrųjų kelio darbininko būstas – Jį labai kankino alkis ir šaltis. Su alkius jau apsiprato, bet čia nors buvo prieglopstis nuo šalčio. Naktį paprastai tokio žeminės esti tuščios. Jisai atsigulė kniūpščias ir išliaužė į landinę. Joje buvo šilta ir jis net užtiko gana pakenčiamą šiaudų guolį. Valandėlę jis įtėsi visą šiame guolyje, negalėdamas nei pasijodinti, tai baisiai buvo nuvargęs. Paskui pajutęs, kad kuprinė jį varžo ir sumetęs, kad jinai puikiai gali atstoti priegalvį, jis pradėjo atsiseginėti vieną diržą. Tuo momentu pasigirdo grėslus urzgėmas, jis pakėlė akis. Tamsioje žemynės angoje pasirodė didžiulio dogo galva. Jo patekta į šuns landą. Jis ir pats buvo stiprus ir baisus. Apsiginklavęs lasdą ir panaudodamas kuprinę kaip skydą, jis vargais negalais įsikeberiojo iš būdos – tik tai skylės jos karmaluose pasidarė dar didesnis. Šitaip įsigavo ir iš sodo, tik tai atatupstas, ir kadogas per daug arti nepreitų, darydamas su savo lasda tą manevrą, kurį šios rūšės fektavimo meistrai vadina užsklesta rožė. Nebevargo vėl perlipęs per užtvarą ir atsidūręs vienu vienas gatvėje, be nakvynės, be pastogės, be prieglopščio, išguitas net iš jaudų guolio, ir iš pasigailėtinos būdos jis veikiau krito, negu atsisėdo ant akmens, ir vienas tada ėjęs pro šalį žmogus, sako, jį girdėjęs sušunkant. Aš net nei šuns nevertas. Netrukus jis atsikėlė ir vėl leidosi į kelią. Išėjo iš miesto, vildamasis rasės laukuose kokį medį ar šiaudų kūgį ir ten prisiglausęs. Jis dūlino šitaip kiek laiko, vis nulenkęs galvą, kai pasijuto esąs toli nuo bet kokios žmonių buveinis, pakėlė akis ir apsidairė aplinkui. Jis buvo lauke, priešais įdriekėsi nulaidį kalbą su trumpu ražiena. Tokios kalbos po pjūties panašios į nukirptą galvą. Horizontas buvo visiškai juodas ir ne tik tai dėl nakties tamsos. Tamsta terštino labai žemi debesys, kurie atrodė lietė pačią kalbą ir kildami aukštyn aptraukė visą dangų. Tačiau netrukus turėjo patikėti minulis, o zenite dar tebe pleveno prieblandos atspindžiai. Todėl debesys dangaus aukštumoje sudarė lyg kokius balzganus kliautus, nuo kurių krito ant žemės bliškus atšvaitas. Taigi žemė buvo ryškiau apšviesta negu dangus, kas visuomet daro itin grėslų įspūdį ir vienodi niūrūs kalvos kontūrai, blankė miglota linija brėžėsi tamsiame horizonte ir visą tai draugė kėlė atstumiantį kažkokios menkybės, slogumo ir niurumo įspūdį. Visame lauke ir ant kalvos augo tik vienas kreivas medis, kuris dabar lingavo ir krūpčiojo vėjyje už kelių žingsnių nuo keleivio. Šie žmogus be bejonės nebuvo iš tų subtilaus proto ir dvasio žmonių, kurie jautriai pagauna slėpiningąją reiškinių pusę. Tačiau šis dangus, šioji kalva, šis plynas laukas ir šis medis dvelkė tokiu nikių mauduliu, kad po valandėlės keleivis atsipeikėjęs po neilgo stengulio ir susimastymo staiga pasuko atgal. Esti akimirkų, kada pati gamta atrodo priešiška. Jis leidosi atgal tuo pačiu keliu. Dinio vartai buvo uždaryti. Dini, kuris religinių karų metu atlaikė ne vieną apgulimą, 1815 metais dar juosi senos tvirtovinės sienos su keturkampiais bokštais, vėliau nugriautais – Jie susirado spragą sienoje ir vėl įėjo į miestą. Galėjo būti kokia aštunta valanda vakaro. Gatvių jis nežinojo, tad ir vėl patraukė akiplotų. Šitai praėjo prefektūrą, paskui seminariją, eidamas katedros aikšte kumščių pagrumojo bažnyčiai. Šios aikštės kampe stovėjo spaustuvė. Kaip tik čia pirmą kartą buvo atspausdinti imperatoriaus ir jo gvardijos atsišaukimai į armiją – atsivežti iš Elbos salos ir padiktuoti paties imperatoriaus. Galutinai pervargęs ir nieko daugiau nebesitikėdamas, keleivis atsigulė ant akmeninio suolo prie spaustuvės durų. Tuo metu iš bažnyčios išėjo sena moteriškiai. Ji pamatė tamsoje gulintį žmogų. Ką jūs čia veikiate, bičiuli, paklausė ji. Jis atžariai ir piktai atšovė. Juk matot, moterėlė, kad nakvoju. Moterėlė tikrai šio vardo verta, buvo ponia Markizienė DR. Ant šito suolo vėl paklausė ji. 19 metų aš gulėjau ant medinio čiužinio, atsakė žmogus, o šiandien turiu akmeninį čiužinį. Jūs tarnavote kareiviuose? Taip, moterėlė kareiviuose. Kodėl neinate į viešbutį, kad neturiu pinigų? Gaila, tarė ponė DR, aš turiu čia tik keturis sų. Duokit vis tiek. Žmogus paėmė tuos keturis sų. Ponia DR kalbėjo toliau. Už tuos menkus pinigus jūs negausite nakvynės viešbutyje. Ar nemėginote kur nors prisiglausti? Juk negalimagi šitai visą naktį praleisti. Jūs be abejo sušalės ir išalkės. Jūs galėtų, kas tiesiog iš pasigailėjimo, priimti nakvynin. Aš beldžiausi visas duris. O ką? Ir visur mane išvarė. Moterėlė palėtė nepažįstamajam petį ir parodė žemą namuką anapus aikštės greta vyskupo rūmų. Ar visas duris beldėtis? Dar kartą paklausė ji. Taip. O Janas ar beldėtis? Ne. Tai pasibelskite. Apdaira duoda patarimus išminčiai. Ta vakarą dinio vyskupas pasivaikščiojęs mieste, gana ilgai sėdėjau sidarę savo kambaryje. Jis rašė didelį veikalą apie pareigas, kuris dėl liko neužbaigtas. Jis kruopščiai rūpestingai rinko visą, ką šiuo rimtų klausimų yra pasakę bažnyčiaus tėvai ir daktarai. Jo veikalas buvo suskirstytas į dvi dalis. Pirmoje buvo kalbama bendrai apie visų pareigas, antroje apie kiekvieno atskiro žmogaus pareigas pagal tai, kuriai visuomenės klasė jis priklauso. Bendrosios pareigos yra didžiosios pareigos. Jų ketvertas. Šventasis matas jas taip nusako. Pareigos dievui – pareigos savo pačiam, pareigos artimui, pareigos Dievo sutvėrimams. O kitas pareigas vyskupas rado nurodytas ir prisakytas kitose vietose – valdovo ir valdinių pareigas, laiškė romėnams, teisėjų, žmonų, motinų ir jaunuolių, švento Petro pamokymuose, vyrų, tėvų, vaikų ir tarnų, laiške efeziečiams, tikinčiųjų, laiške žydams, mergelių, laiške korintiečiams – Iš visų šių prisakymų bei nurodymų jis kruopščiai sudarinėjo vieną darnę visumą, kurią norėjo pateikti žmonių sieloms. Jis dirbo dar aštuoniomis vakaro, gana nepatogiai rašydamas nedideliuose popieriaus lapeliuose, pasidėjęs ant kelių storą atvoštą knygą, kai įėjo ponia Magluar paimti, kaip visados, sidabrinių stalo reikmenų iš sieninės indaujos prie vyskupo lovos. Po valandėlės vyskupas, manydamas, jog stalas jau padengtas ir sesuo galbūt jo laukia, užvožė knygą, atsistojo nuo stalo ir nuėjo į valgomąjį. Valgomasis buvo pailgas kambarys su žėdiniu, su durimis stačiai gatvę, apie tai mes jau esame sakę, ir su langu į sodą. Pone Magluar iš tikrųjų baigė dengti stalą. Netitrūkdama nuo darbo, ji šnekėjosi su panele Batistina. Ant stalo degė lempa, stalas buvo prie žėdinio, žėdinyje kūrenosi gana smagi ugnis. Nesunku įsivaizduoti šias dvi moteris, kurių kiekvienai buvo per 60 metų. Pone Magluar, nedidulė, apkūni gyva, panelė Batisteina, Romi, Laibutė, Gležna, truputį aukštesnė už brolį, vilkinti šilkinę rausvai rudos spalvos sukne, kuri 1806 metais Paryžiuje, kada jinai ją nusipirko, buvo madoje ir jai lygi šiol tebelaikė. Panaudodami paprastų žmonių posakį, turinti tą privalumą, kad jis vienu žodžiu perteikia mintį, kurią išaiškinti vargu ar pakaktų viso puslapio, mes pasakysime, kad ponė Magluar turėjo sodėtis išvaizdą, o panelė Batistina damos. Ponė Magluar buvo užsidėjusi ant galvos baltą kyką su gofruotomis klostėmis, o ant kaklo turėjo auksinį kryželį, vienintelį visuose namuose moterišką papuošalą. Balta kaip sniegas trikampės karelė gaubė jos juodą, jis toros vilnonės medžiagos pasiūtą suknę plačiomis trumpomis rankovėmis – Dar medvilniniai žaliai raudonai languota prikyštė per juosmenį susmaukta žalia juosta ir toks pat ankrutinis viršuje kampuose prisektas dviem sektukais. Šit ir visas jos tualetas. Avėjo jį storomis skorpėmis ir geltonomis kojinėmis, kaip avi Marselio moteris. Panelės Batistino suknelė buvo sukirpta pagal 1806 metų fasoną, trumpa talija, siauras sijonas, rankovės su ant petinėmis, ansiuvai ir sagutės. Savo žilus plaukus jis lėpė po garbiniuotų perukų sušukuotų alenfant, kaip vaiko. Ponia Maglar turėjo sumanios gyvos ir geraširdiškos moteries išvaizdą, nelygiai pakelti jos burnos kampai ir viršutinė lūpa, storesnė už apatinę, teikė jai šiurkštumo ir valdingumo atšešilį. Kol monsinjoras tylėdavo, ji kalbėdavo jam gana ryštingai, su kažkokiu pagarbumu ir familiarumo mišiniu, bet vos tik monsinjoras prabildavo, mes tada jau matėme, ji taip pat neprieštaraudama klausydavo kaip ir panelį. O panelė Batistina nė nekalbėdavo, ji tik klausydavo ir stengdavosi įtikti. Jos buvo pūpsančiaus mėlynos akys ir ilga kumpanosis, taigi net jaunai nepasižymėjo grožiu, bet visas jos veidas, visa jos būtybė, mes jau sakėme pradžioje, dvelkė neapsakomų gerumų. Jie visuomet buvo linkusi į romumą, o tikėjimas, gailestingumas, viltis, trys dorybės, švelniai šildančios sielą, pamažu iškėlė šį romumą lygi šventumo. Prigimtis ją buvo padariusi tik tai vėle, religija pavertė ją angelų, vargšiai šventa mergina, dengęs mielas atminimas. Panelė Batistina ilgainiui tie kartų perpasakojo tai, kas tą vakarą atsitiko vyskupo namuose, jog daugelį žmonių tebe atsimena mažiausias smulkmenas. Tuo metu, kai vyskupas įėjo, ponė Magluar gana karštai kažką pasakojo paneliai. Ji kalbėjo su panelė savo mėgstamą temą, prie kurios ir vyskupas buvo pripratęs. Šnekėjo apie išorinę durų velkę. Matyti ponė Magluar išėjusi nusipirkti šiokios tokios provizijos vakarieniai, keliose vietose girdėjo pasakojant baisių dalykų – šnekėta apie kažkokį grėslios išvaizdos valkatą, pasirodęs kažkoks labai tartinas bastūnas ir slankiojas kažkur mieste, ir tie, kurie šiąnakt sumanytų vėlai grįžti namo, gali turėti nemalonių susitikimų. Taip pat šnekėta, kad policija niekam netikusi, nes ponas prefektas ir ponas meras nesutaria ir tyčia rengia visokius nemalonumus, siekdami vienas antram pakengti. Ir kad dėl to išmintingi žmonės turi patys imtis policijos pareigų – būti budrus ir pasirūpinti, kad jų namai būtų deramai uždaryti, užbarikaduoti ir užklesti, o durys gerai užrakintos. Pone Magluar tyčia pabrėžė paskutinius žodžius, bet vyskupas ką tik atėjęs iš savo kambario, kur buvo gana šalta, atsisėdo prie židinio ir šildėsi, galvodamas visai apie ką kitą. Jis ne vieno žodžio nepratarė tai, ką buvo pasakiusi ponė Magluar. Ji pakartojo. Tada panelė Batistina, norėdama padaryti malonumą poniai Magluar, bet nesukelti vyskupui nepasitenkinimo nedrasiai paklausė. Jūs girdite, broli, ką sako ponė Magluar? Taip, kažką lik ir girdėjau, atsakė vyskupas. Po to, kiek pakreipęs kėdę ir abi rankas pasidėjęs ant kelių, pakėlė į senąją tarnaitę malonų ir linksmą veidą, iš apačios apšviestą židinio ugnies ir tarė. Na, kas yra, kas atsitiko? Mums vadinasi grėsia baisus pavojus. Tuomet ponė Magluar pradėjo visą istoriją iš pradžiaus, pati nepastebėdama, kad ją kiek perdeda. Mieste šiuo metu esas kažkoks apiplyšęs valkata, driskius, kažkoks pavojingas elgeta. Jis norėjęs apsinakvoti pas Žakeną Labarą, bet tas jo neįleidęs. Žmonės matė ją einant gasendį bulvaru ir pavakarės lankiojant gatvėmis. Tikrai banditiškos išvaizdos žmogus, kuriam vieta kartuvėse. Tikrai? paklausė vyskupas. Šis atlaidus klausimas ponė Magluar padrasino. Ji pamanė, jog šitie žodžiai rodo, kad vyskupas jau beveik pradeda rūpintis ir džiugaudama dėsti toliau. Kaipgi, monsignorė, tikra tiesa. Šiąnakt mieste įvyks kokia nelaimė, visi taip sako. Ypač, kad policija niekam tikusi. Naudingas pakartojimas. Gyvename kalnų krašte, o gatvėse net žibintų nėra. Išeini, o tamsu kaip maiše. Štai aš ir sakau, monsignorė, O ir panelė valygiai taip sako. Aš nieko nesakau, pertraukė sesuo. Ką mano brolys daro, viskas gerai. Pone Magluar varė toliau, lyg to prieštaravimo visai nebūtų girdėjusi. Taigi mes ir sakome, kad mūsų namai visiškai neapsaugoti, ir aš, jeigu monsinjoras leis, nueisiu pas Poleną Miusbua šaltkalvį ir jam pasakysiu, tegu jis ateina ir vėl pritaiso prie durų senuosius klaščius. Jie tebėra. yra todėl bergint viskas bus padaryta. Aš jums sakau, monsignore, sklaščiai būtinai reikalingi, bent jau šiai nakčiai, nes aš jums sakau, nieko nėra baisesnio, kaip durys su klebetu, kurias gali iš lauko pusės atidaryti kiekvienas, kas tik panorės. Bet togi, monsignoras turi paprotį visuomet sakyti, prašom, net vidurnaktį. Berots, dėve mano, niekam nereikia klaustis leidimo. Tuo momentu kažkas gana smarkiai pasibeldė į duris. Prašom, tarė vyskupas. Aklo paklusnumo herojiškumas. Durys atsidarė. Jos atsidarė greitai, plačiai, matyt kažkas pastūmė jas ryštingai ir smarkiai. Įėjo žmogus. Šį žmogų mes jau pažįstame. Tai tas pats keleivis, kurį mes ką tik matėme klaidžiuojant ir ieškant nakvynės. Jis įėjo, žengė žingsnį ir sustojo, palikęs atviras duris. Ant pėties jam kabojo kuprinė, rankoje jis laikė lasdą, akise matėsi nuovargis ir jų išraiška buvo atšiauri, įžuli ir pikta. Žiedinio ugnis apšvietė jį, jis atrodė šiurpiai, klaiku buvo jį žiūrėti. Pone Magluar nepaėgė net surikti, jis sudrebėjo ir neteko žado. Panelė Batestina atsigrėžė, pamatė einantį žmogų ir iš to išgaščio kelstelėjo truputį nuo kėdės, paskui iš lėto pasuko galvą į žydinio pusę, įdėmiai pažiūrėjo į brolį ir jos veidas vėl pasidarė visiškai ramus ir giedras. Vyskupas ramiu žvilgsniu atidžiai žiūrėjo į atejūną. Jis jau buvo atvėręs burną, matyt norėdamas paklausti jėjusi, ko tam reikia, bet tasai abiem rankom pasirėmė ant lasdos, permetė akimis senuką ir abi moteris, ir nelaukdamas, ką pasakys vyskupas, garsiai tarė. Štai kas, aš vadinuosi Žanas Valžanas, esu katurgininkas, 19 metų išbuvau katurgoje Prieš keturias dienas mane paleido ir aš vykstu į Pontarlyje, kur man paskirta gyventi. Jau keturios dienos pėščias einu iš Tulono. Šiandien padariau dvylika lyje. Šį vakarą atėjęs į šitą miestą, buvau užsukęs į viešbutį, bet mane išvarė dėl mano geltono paso, kurį parodžiau Merijoje.